Esto es, esto, esto es. Hasta cinta. Esto es, esto, esto es. Hasta cinta. Esto es. Radio Calimera. Esto es. Hasta, hasta, cinta. Santiago de Compostela. Esto San, San, Santiago de Compostela. Radio Libre. Radio Libre. Esto es. Radio Calimera. 27.9 FM. Moi boas noites, queridos ouvintes, novo ano, que, bueno, xa estrenamos fai casi dous meses, pero non nos cansamos de felicitarnos porque ainda, nos, ainda non nos vimos neste 2015, así que novo programa de, de Hastas Cinta, un especial inverno, un programa solto ou como que irades chamarlle e aquí seguimos nos estudos da Radio Calimera porque vos votábamos de menos e porque aínda aquí na 107.9 notamos o abrigo da xente a través das ondas o, meca, o meu carón non podía faltar o hidrofónico de SDC que pasa tío? Ei, ei, ei, que pasa xente? Aquí hidrofónico de SDC unha vez máis diante do micrófono Un placer volver a conectar con vos dende a Radio Calimera achéganse as cicloxéneses e tamén tiña que achegarse o hashtag cinta. Sí, xa temos aquí todos os aparellos listos para darlle brío e unhas ganas enormes de soltar esos pepinos da nosa horta máis selecta. De todas as maneiras, si Saúl me permites, gustaríame probar a MPD porque non sei se estará todo tan listo como parece. Bueno, claro, dalle aí a ver si sona ou non sona, non vai a ser. A ver, a ver que teño por aquí. Cuando, cuando... ¿Cuánto, es lo bastante borracho? Buena pregunta. Ven aquí siéntate. Te diré cuánto es lo bastante borracho. Tenemos un borracho al que hay que llevar a casa. Tenemos un borracho al que hay que llevar a casa. Tenemos un borracho al que hay que llevar a casa. Tenemos un borracho al que hay que llevar a casa. Tenemos, tenemos, tenemos un borracho al que hay que llevar a casa. Come, come, come. Dame elixir para ponerme bien. Hoy me siento frío, necesito beber. Un pozo sin fondo es nuestro puto y duro estómago. Por hoy ya vale, ¿por qué? Porque lo llevo bastante cargado. Quizás te suene raro las cosas hago es que todo lo poco original ya me da asco. Intenta colar la buena mierda que se crea en este estudio. Me parece imposible que llegues a hacer de de este grupo. Porque los Ufan somos únicos. Salimos borrachos siempre delante del público. No justo calidad ni hostias, contra más mejor. Con poco dinero sigo pillando gordos ciegos de alcohol. Bueno, <laughs> eu creo que xa foi suficiente Xa quedou claro que este hidrofónico ten todo perfecto <laughs> Para o Jastas Cinta E penso que, bueno, pensaba que igual Con as bocinas sonaba igual Pero isto foi xa. perfecto Así que gustoume a proba Bufang <laughs> Foi un pouco das mans, sinto, pero bueno Pero bueno, mentre se che vai así non pasa nada Seguimos entón xa para poñernos un pouco máis serios En primeiro lugar, queríamos aproveitar a oportunidade nesta edición para dar as grazas a toda a xente que participou na organización e na realización do que foi a festa do Jastas Cinta. Si, sí, alá casi fai un ano, pero bueno, así é, eh, eh, grazas a todos os MCs, grafiteiros, eh, demais xente da cultura hip hop que se animou a vir por ali, tamén os, os DJs e toda esa xente que, que os colaboradores que, que fixeron todo isto posible, eh, como non, eh, eh, esa xente da, do CSA de SAR que nos axudou moitísimo a facer eso, que se, que se implicaron dende o primeiro día no rollo, e, eh, e tamén na Radio Calimera, por suposto, que, que deron o callo aí dende, dende o primeiro día, como decía, para que todo saíse da buti, como aí. saiu. Bueno, neste programa non van a faltar as seccións habituais que presentábamos na anterior tempada, Pero tamén incorporaremos algunha cousiña nova por aí que iredes descubrindo polo camiño eh, como tamén tiñamos como costume o eso de non estar sós a nosa beira temos un rapaz veciño e amigo, colega, por suposto <laughs> o cal se leva ben o cal se leva ben cos platos esos platos que son os de rascar eh, os de <laughs> vinilo, non? esos que rascar comida sabemos todos, todos sí, eso sabe todo o mundo Falamos de un DJ que recibe o nome de Ayman Selecta e eh, que se está co micro aberto para saudar Benvido, Roy, un placer terte aquí con nós. Eh, xa temos ganas de escoitar esa sesionaca que nos traes, esos temas do underground galego que queres compartir. Eh, hola, moi boas, un placer estar Hola, aquí Roy. de novo En plan, xa tiña ganas eh, de ver, sempre seguimos os programas e tal eh, Tiña ganas de vir Aí está. Bueno, nos encantados de, de, de ter aquí un DJ de esos Chache, que siguen saindo, siguen sí, existindo. Sí. Xa che daremos tío. as grazas eh, mil veces como os... Aquí outra cosa non, pero agradecidos somos sempre. Esa, cost... que ven. esa costume non a perdemos. <laughs> un placer. Sí, bueno, xa contra o final do programa. Isto soname, isto nunca o dicíamos tampouco. No, creo no, que non. No. Contra o final do programa estamos contigo, non? <laughs> Eu creo estamos, que non. Estamos aquí de Remember eh, a muerte. Bueno, claro. pois pues eso, eh, xa como sempre, o final do programa <laughs> programa, temos o noso convidado, faremos unhas preguntiñas e todo eso, e ademais deso esa sesión que, que estamos agardando, pero polo medio ainda temos moitas cousas que contarvos e, e, e por suposto moita música que soltar. Empezaremos xa ca sección, sou. Digo eu que nos enrollamos aquí, eu, pero eu penso que antes eh, todos os ouvintes do Jastas Cinta merecen escoitar un señor Pepino rompepescozos ou okay. Eu xa pensei que te ibas a olvidar, eh. Non, me non, esas eh, cosas que... se olvida unha. Bueno, seguro que xa tes aí algo listo para darlle ao play, non? Seguro que sí, pero bueno, <laughs> como eres o que estás mandos, vas ter eu presento que ah, che parece vale, e ti vale, daslle vale. os faders esos que xa nos demostrases vale. que ti lle dabas de p vale. antes o, o principio. Pois eso, decía, como presento eu, Pereira xa está preparando o rollo aí. E eh, aí está, seguindo a liña do primeiro programa do Hastas Cinta eh, non sei se se vos acordaredes, non refrescamos <laughs> vos memoria, pois non somos uns grans fieis do noso gurú do rap, <laughs> eh, ou guru, Eh, ahora xa pillades, non? <laughs> eh, cumprindo xa casi non sei se 4 ou 5 anos porque as, na Wikipedia nunca te podes fiar no, que pon moito ali. non pero bueno, eh, esa voz, esa a voz con mayúsculas do rap apagouse fai casi 4 anos eh, por eso comeza esta edición especial do, do Hashtag Cinta con Mosley The Boys de Gang Star con dúas R's po, po, po, po. It's mostly the voice that gets you up mostly the voice that makes you buck. A lot of rappers got flavor and some got skills, but if your voice ain't dope, then you need to. Up steps one, he gets done. Then up steps another, he gets smothered. That's word to mother, or should I say moms? I drop bombs, scorching niggas like napalm. Sucker, boy, get off my shit, get off my dick. So what? I make butter hits. You better change your behavior. Battling gangster, no religion can save ya. My religion is rap. R-A-P, R-E-A-L-I-T-Y-G. Cause when I rock street, kids rejoice. I got mad rhymes, still it's mostly the voice that gets you up. And mostly the voice that makes you buck. A lot of rappers got flavor, and some got skills. But if your voice ain't dope, then you need to chill, chill. And when you think you know the whole, you don't even know the half. You're not a threat to myself, and neither to my staff. Not the type to really dance too much. Although I used to rather bust a fresh line and get loose to the blunted ill types of beats Premier makes, make your girls rear shake. Let me set it straight. It's the voice that gets you up, and mostly the voice that gets you buck. A lot of rappers got flavor and some got skills, but if your voice ain't dope, then you need to chill, chill. Some rappers use hooks to their shit. But if you took that shit out, and then you took all the music out, what would remain? The voice, no doubt. Bless my soul, I control. When in pimp mode, my bankroll expands. I invest in my man. I plan to keep rap real. So if your shit ain't fat, then kneel. You squeal. Feeling pain from my oral flex. What about all sex? Which chick's next? To open wide and get a chunk from a real brother yeah, some real funk from a real brother. They get sprung and most of them don't recover. But I don't diss them, I just talk to them. Cause the sound of my voice, it does a lot to them. So you and the niggas right there, be aware. Like SWV, I'm right here, waiting to correct your ass. And if you don't follow now, I disrespect your ass. More vicious than Sid, do a crime with no bit. I tell a bitch that I didn't when you know that I did. And take a trip to a land afar, then come back and people still know Gangstar. See, I'm the latest choice. Cause I got crazy styles, but still it's mostly the voice. The voice that gets you up. It's mostly the voice that makes you buck. A lot of rappers got flavor and some got skills, but if your voice ain't dope, then you need to. Yeah, yeah, yeah. Oh shit, Shug, what up? What's up, money? It's man. About to go do this shit in the studio. Oh yeah, you should let me get on that shit. You always tell me I can get on, man. You need to let me get on that. Right man. No front on that shit. I'm saying, yo, if I let you get biz, man, you know what I'm saying? You can't you disappoint me. I am flip shit. I'm gonna flip shit on this. All right, man. Let's go. ¡Eh! ¡Estamos aquí, no gastas cinta! Chachoveu! 1993. O terceiro ano da derradeira década antes de cambiar de milenio daba comezo cunha guerra en pleno corazón de Europa. Un conflicto, a guerra de Yugoslavia, que vivía no 93 un dos seus episodios máis cruentos co definitivo estalido das hostilidades en, ter en territorio bosnio. O estado balcánico con máis diversidade étnica limpezas étnicas e xenreira a máximas potencia cos cascos azuis da ONU como convidados de honra. pouco máis ao norte, sen sair do vello continente, un país tamén se dividía, aínda que neste caso os métodos foron un poquinho máis pacíficos. Checoslovaquia deixaba de existir en 1993, aínda que moitos mapas e libros de texto empregados nos colexios dos anos 90 eh, tardaron case unha década en darse conta. O 1 de xaneiro, a Unión de República Checa e Eslovaquia foi disolta polo, polo Parlamento e ambas as dúas nacións comezaban de novo o seu camiño por separado. ¿Usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Volvemos ás guerras, pero deixamos Europa para ir ao continente que máis sabe de violencia, Latinoamérica. Colombia vivía a comezos dos 90 unha guerra sen declarar, cos narcotraficantes por unha banda e pola outra o Estado colombiano co respaldo dos Estados Unidos, que a súa vez sumaba grandes cifras de diñeiro ao seren eles mesmos os que vendían as armas ao outro bando. O varón da cocaína, Pablo Escobar, tamén se enfrotaba a outro conflito de portas adentro, pois o seu bando había tempo que non gozaba precisamente de unidade. De aí que a morte aos 44 anos do home máis poderoso de Colombia no seu tempo non este do todo clara. A versión oficial di que foi abatido polas forzas especiais mentras fuxía en Medellín, mentras que outras voces aseguran que foi traizoado por un dos seus eh, antigos homes fiéis e incluso se di que el patrón, don Pablo, suicidouse facendo cumprir a súa máxima de prefiro unha tumba en Colombia ou unha cárcel nos Estados Unidos. Quiero que todos los ciudadanos sepan que he entendido bien el mensaje, que sé que el triunfo debe ser tomado exactamente como un mensaje de cambio sobre el cambio, de impulso democrático. Ademais deste horrible tema que leva masacrando oídos dende 1993, ese ano tamén nos deixou outras malas novas como outra victoria de don Manuel Fraga Iribarne, Manoliño para os colegas, nas eleccións ao Parlamento de Galicia. O Fragasaurio aínda tería tempo de gañar dúas eleccións máis e perder a de 2005, pero eso sería a derradeira vez que se sacaría fotos para os cartéis electorais electorais, dando comezo así o coñecido como o fenómeno Fraga, consistente nunha drástica pérdida de idade cada 4 anos. En 1993 Galicia celebraba un ano santo que máis alá de masificacións e eventos relixiosos fixo que actuasen no país artistas de toda índole como The Kings, Chuck Berry, Bo Diddley, B.B. King, Bruce Springsteen, Robert Plant, Bob Dylan ou Prince, entre outros moitos. Este último Prince actuou en Galicia xa bautizado co seu novo nome, un símbolo imposible de ler, polo que a prensa comezou a referirse a él como o artista anteriormente coñecido como Prince. Cousas de famosos. ¿Quién creéis que sois? Habéis olvidado las tres grandes preguntas. ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! es de ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Por favor! ¿Qué sois ahora? ¡Mutante! ¡Mutante! ¡Mutante! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. ademais da película de Alex de la Iglesia Acción Mutante eh, nese ano, en 1993 créase nos Estados Unidos a PMRC un órgano creado polo recente gañador das eleccións, Bill Clinton e que servía para controlar os contidos da música e dos videoclips todo a servizo duns pais senais demasiados atarefados nas súas vidas censurando como para poder educar aos seus fillos eles mesmos Este órgano foi o creador da coñecida pegatina en blanco e negro que diso de Parental Advisory Explicit Content e unha das súas primeiras vítimas foi este tema nada coñecido de Rage Against the Machine. Un dos artistas máis queridos pola PMRC, este órgano de censura, é sen, legura, sen lugar a dúbidas Snoop Dogg. Calvin Cardozar Broadus Jr., que así é como se chama Snoop Dogg, eh, grababa no verán de 1993 o seu disco debut Doggy Style, cando nese momento foi detido acusado do asasinato dun membro dunha banda rival case tres anos despois, eh, Snoop Doggy Dogg era, era absolto nunha época na que ese álbum e debut eh, lanzara definitivamente a súa carreira Death Row Records e o xénero da costa oeste, eh, da costa este, perdón, no, da costa oeste, sempre me confundo, americana por excelencia, o G-Funk. Now on one, two. could it be? Coming with a group of gangster shit for 93, so 94's a rob, nigga. Back on up and let me and my dog corrupt, fuck shit up. Now can't nobody see me here or there, wherever I bails. I put it down all around, cause ain't shit for sale in the coop with the beat flossing. i Ainda que o estilo costa este, coest, costa oeste outra vez, era un valor en alza nese comezo do, da década dos 90, a costa este, Nova York, o berce da cultura hip hop, continuaba a ser a grande refer, eh, referencia. Ali, no 93, o grupo do distrito de Queens, a Tribe Called Quest, eh, publicaban o seu terceiro traballo de estudio, Midnight Marauders Eh, esta banda, xunto a outras das bandas máis xenuínas do rap como a The Jungle Brothers ou Del Azul, eh, quenes tamén sacaron disco neste 93, pois formaron parte do colectivo coñecido como Native Tones, eh, un colectivo que se caracterizou polo seu intento de aplicarlle ao hip hop un espírito festivo e positivo como forma de reivindicación da cultura afroamericana, nunha época na que xa había rapeiros da bondo que berrasen polos catro costados aquelo de Fact da Police e non se ten razón. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Eran anos fodidos nos barrios máis complicados dos Estados Unidos, mentre ao outro lado do charco o hip hop ia gañando adeptos, sobre todo en países como a Francia ou a Alemanha alá nos Estados Unidos mentras Dr. Dre acababa o disco multiplatino con The Chronic publicado case dous anos antes un berro de aire fresco chegaba da man de Guru en forma de mestura de rap con jazz e co nome de Jazz Matas O 93 foi o ano no que chegou o primeiro volume deses clásicos que trascenden máis alado hip hop falar de 1993 e falar de hip hop, de rap, de boom bap na súa máxima expresión. Ao repasar unha lista de discos ou cancións a a luz nese ano, eh, pois é atoparse con clásicos, clasicazos e clasicotes por todos os lados. Por algo, 1993 é considerado por moitos como o mellor ano da historia do hip hop no tocante á música. Pois eh, non vamos a repasar aquí todo o que nos deixou ese ano, senón que convidamos a nosa audiencia que se mergullen en internet na busca do que nos deixou ese ano. Eh, dende aquí, prometemos de corazón que non vai ser tempo perdido. If what you say is true, The Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Do you think your Wu-Tang sword can defeat me? On guard. I'll let you try my Wu-Tang style. Bring the motherfucking ruckus! Bring the motherfucking ruckus! Ainda que se algo hai que destacar de 1993 é un clan que destrozou os equipos de son dese ano en adiante a base de artes marciais en compás de 4x4 dende Staten Island, Nova York, e liderados polo plan mestre de RZA, que buscaba dotar o son dun grupo con escuridade e originalidade e apoiándose na estética das películas de artes marciais dos anos 80 os Butan Clan eh, puxeron patas arriba o panorama rap con Enter the Butan 36 Chambers un clasicazo, clasicazo así que dirían os de Ribeira onde os axa eh, pois do rap máis hardcore hardcore e que ainda retumba por las cuatro esquinas De este planeta hip hop. Aquí va este Butan Clan Ain't e Nothing to Fuck With, ano 1993, en mayúsculas Butan Clan. Tiger Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck yeah, with. There's no place to hide as I step inside the room. Dr. Doom, prepare for the boom. Bam! Oh man, Ah slam. Damn, I scream like Tarzan. I be tossing and forcing. My style is awesome. I'm causing more family food than Richard Dawson. And the survey said you're dead. Baby flag guillotine chops swap your fucking head. Mister, who is that? Hey yo, the who is back? Making niggas go boom boom like I'm Super Jack, Me fear no one. Oh no, here come the Wu Tang Shogun. Killer to right. the eardrum. Put the needle to the groove, I get screwed and I'm forced to fuck it up. My style carries like a pickup truck. Cross the clear blue yonder. See the China Sea, I slam tracks like quarterback sacks from LT. Now I try and test the rebel lioness. Less since the work, I earth slam your best. Cause I bake the cake. City to two with my crew while we head state to state. And if you want beef, then bring the ruckus. Wu Tang Clan ain't nothing to fuck with. Straight from the motherfucking something. follow. Method the legend, niggas is sleepy hollow. In fact, I'm a hard act to follow. I dope for Dolo, Bogart coming on through. Niggas is like, oh my god, not you. Yes, I come to get a slice of the punk in the pot. Rather do than die. Check my flavor, coming from the river with the show for the razor. Who make me reminisce? True like deja Who I'm rubber, niggas it's like glue. Whatever you say, bro, talk me, sticks to you. Tiger style. farto de chegar e non telo? Que despois de ter catro no teu peto, agora non ter ningún? Aborrecido de pertencer a ese 2% de xente que non os compra, de Deberllos aos teus colegas poucos días despois? Dende Caracán Corporation ofrecemos xa solución aos teus problemas. Ti non os picadores, xa está aquí o novo chisqueiro Popeto, o sistema definitivo. Gracias a dispoñer da mellor tecnoloxía no desenvolvemento de gomas elásticas, Caracán Corporation saca ao mercado un método que devolve o chisqueiro por medio destas fantásticas gomas ao fondo do teu peto. Rías galla ante a mirada tónica do picador de turno. Rentabiliza o gas dos teus chisqueiros. Sal de ese 2% faite xa co teu chisqueiro popeto. Chisqueiro popeto, en todos os quioscos. Boas noites, compañeiros. A redacción de informativos da Radio Calimera ven de recibir a noticia de que o hip hop acaba de sufrir un atentado hai escasos minutos. Testemunhas presenciais aseguran ter oído unha forte explosión e mesmo afirman que se escoitaron ráfagas de ametralladora. Todo isto acontecido no cuartel xeral do hip hop esta noite. Polo momento, descoñeces se se produciron vítimas mortais, aínda que todo parece indicar que estamos fronte a unha traxedia de proporcións épicas. Ímonos con nos enviado especial na zona para escoitar a lectura das primeiras partes médicas por parte dos servizos sanitarios. O hip-hop tivo que ser trasladado ao hospital en estado crítico. Parece que perdemos a línea, estás aí, Pepe? Cristo, o que tivo que ser trasladado ao hospital en estado crítico tras ser atopado... Parece que temos problemas ca conexión. Escoitas, Pepe? Escoitote, escoitote, Manolo. Pois parece que seguimos cos problemas da conexión. Estás de volta, Pepe? Parece que non. Agardamos uns segundiños. Eh, xa parece que está listo. Pepe, estás listo? Digo que o Gijón tivo que ser vale. trasladado ao hospital en estado crítico tras ser atopado sen coñecemento e con diversas queimaduras por todo o corpo. O pronóstico é reservado, non se poden facer valoración xa que as lesións, repito, son de moita seriedade. Veremos como evoluciona nas próximas horas. Recuperamos conexión, temos xa as primeiras valoracións da investigación policial. Segundo fontes non oficiais, repito, non oficiais, aseguran que Youtube, a calne de vídeos de internet, pode estar detrás deste atentado, enda que non se descartan outras liñas de investigación como o TRAP, banda terrorista tamén coñecida como TRAP, ou Kanye West, acompañado dun mono con explosivos. Ata aquí este boletín informativo Manteremos vos informados sin vindeiros boletins De todo o que aconteza nesta triste noite Devolvemos conexión aos nosos compañeiros do Hastas Cinta de vuelta aquí para presentar os primeiros grelazos de 2015 que aínda que vivamos tiempos de incertidumbre por lo que nos acaban de anunciar os servicios informativos de da Radio Calimera eh, aquí seguimos nós pois a gastar cinta o, oh! ¡Oh, grelazo Aí non quería comentar nada porque estaba esperando y e vi que me ah, estaba tiña logo con, con telas de araña, sí, non? Ali do ano pasado. Estaba pegañoso. Como estaba de menos ese coño de Rafael, ese señor. <laughs> que sería do noso programa sin as berzas e sin os grelos e os outros tipos de ervas. <coughs> bueno, bueno sí, neste sí, especial do Jastas Tinta co frío que fai, non hai nada como facer ferver uns bons grelos para quentar o corpo. Así é, meu, e, eh, bueno, como as presentacións nunca foron o noso, pois vamos a meter no. a cuchara to fondo da pota para servirnos o primeiro da noite. Pois vamos alá, e para variar un pouco, o primeiro tema chega dende Nova York, Dende ali chega un, un rapaz da nosa quinta que mantén a esencia do rap que se facía cando nós andábamos en pañais. Si, sí, tanto é así que cando saiu a luz o seu primeiro traballo a mediados do ano pasado, moitos pensaron que se trataba do mesmísimo Nas baixo un novo pseudónimo. Durante varios meses non se falou doutra cousa no panorama jicopero, Eh, moitos querían saber quen se agochaba detrás destes flows acompañados de instrumentais que pouco teñen que ver ca actualidade. Si, sí, o nome que recibe este home é Jorol Drog, un rapaz de Coney Island, o lugar onde chegou a súa familia emigrada dende Ucrania, pois a finais creo que dos, anos 80. O seguinte tema está extraído do seu primeiro EP, que recibe o mesmo nome que o propio en sí, e que está disponible para a escoita na súa páxina de SoundCloud. E despois dos milleiros de reproduccións, esta personaxe está crecendo dentro da nosa cultura a un ritmo abraiante e acaba de lanzar outro EP que está disponible para descarga baixo o nome de Kinison. O rap das, dúa, das, o rap das rúas de Nova York non está morto e para mostra este señor Grelazo. In a coffee house or play at a train station or play at a party or just to get people going. Getting head in the whip, call that V-neck, popping the collar before I ever seen a check. A drool barely saw the fruits of his labor, and you hopping on a banana like Chicky to your dick eater. Need to fall back and let my nuts breathe. Plus you got no pull like a smut sweet girl sex, and you don't wanna get wet up. All time set up, stripped out your get up. Get up, stop crying on the floor. What you have to suffer? for? We know that you don't want war. You wanna talk about a peace plan? Giving info in the back of a police van. I'm in the house like C-SPAN. Your old Drew bitter beast, man. Check me out. Spitting rhymes you can't quote with a weak throat. You need a pack of Winston's black coffee and a peak coat. I try to put it aside, but rules we need to provide. Plus it won't leave me alone, alone. And if I'm gonna do this, I need to be the biggest star that I can be. I can be. Oh, oh. Pricks wanna step the Drogan and they catch fade. Cause they bitch made pulling out a switchblade. That's kinda trifle, cause that's a fool. You're just a parasite, like the Eiffel. Stifle yourself like Edith or get played like a Paul Reed Smith. You and them cats you smoke weed with. No G, get smacked up for free. I see you laughing to the bank, but you're not all that you packed up to be. He, he, ain't it funny like J-Lo and Jeffrey and done effortlessly. Pop shots like Steph Curry, and your eye vision will be left blurry. F a referee, Swiss nothing but net with lots of bankings. Called by the OG Sasha Jenkins. Link back up with my son Irv. Persistence does wonders, none of this is undeserved. The nerve. I try to put it aside, but rules we need to provide. Plus, it won't leave me alone, alone. And if I'm gonna do this. I need to be the biggest star that I can be. I can be. Oh, oh. I don't care what they told Nobody gets in the shit to be regular. I manhandle while you panhandle like a beggar, bruh. Other cats is moving bricks. I'm a slang slinger. Set for life like a gangbanger. Can't get out to the death that I got a little fame. Keep it a hundred like most points in a single game. I will tame. Old Drew killed the game like your favorite rapper rocking a skirt. Don't it hurt? pertinent, relevant when I spit. Use a rodent, you ain't leaving no dent in the shit. There's more to this than making sentences fit. You see, I went in, but I'm low key banging. It's more than just spitting a hard bar. I'm bringing them more records than Nardwar. Check me out, getting love from college kids down in Seton Hall. Without the hook on it, I be cheating y'all. I try to put it aside, but folks, we need to provide. Plus it won't leave me alone, alone. And if I'm gonna do this, I need to be the biggest star that I can be, I can be, oh, oh. Estamos no aire de novo aquí na Radio Calimera e iso que sonaba era Jurol Drog e a seguinte protagonista do Hastas Cinta tamén ven do outro lado do charco aínda que fai un tempo que vive no bello continente máis perto de nós, eh, concretamente en Alemania. Esta rapaza fincada en Colonia traenos un clásico boom bap mesturado cun jazz e un soul que fan do seu son un dos estilos máis frescos que se poden atopar nestos tempos. Si, tanto é así que Aquanaru, eh, que así se fai chamar, é considerada por moitos como a nova Lauryn Hill e a súa música trascende a escena hip hop, tendo moi boa acollida pois entre públicos de diversas de estilos diferentes. Si, sí, a crítica musical está aos seus pés grazas ás súas letras que combinan unha mensaxe social con unhas líricas con gran sensualidade verbal. Si, sí, todo isto acompañado de vos músicos que fan de Aquanaro unha das artistas a ter en conta na actualidade e no futuro. A súa carreira empezou como a de Calqueira, facendo rimas dende pequena, e non foi ata o 2011 cando se meteu a gravar o, o álbum que a lanzaría a fama sí, deste traballo titulado de Journey of Flame, eh, de Journey of Flame, eh, extraemos un grelazo para darlle os próximos 5 minutos da Calimera unha paz que non ben val en ningún momento. Poetry, How Does It Feel é o nome do tema de Aquanaru que xa sona na 107.9 da FM If love had a sound This would be that sound? Love. Hmm. Love. We would be the band to play it. Uh, my ghetto butterfly flew away from me. Uh, I wait patiently by windows and doorsteps. Play make believe as my tears pour chest. Won't succeed to breathe so blue. A sting attitude, so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Ooh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do. But you to make love to your existence. drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts, slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Uh, caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. Uh, my soulmate, make love to my soulmate. Uh, my soulmate, make love to my soulmate. I wonder how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me would you like that? How would you like that? Tell me would you like that? Now would you like that? Tell me would you like that? Would you like that? Tell me. Uh, I wanna love you more than madly. Wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. Oh, the same meditation. This is poetry. Águila Calva de nuevo a Recibesme al concoso. Aquí al concoso Águila Calva, Roger. ¿Qué toca ahora al concoso. Rap lusófono para despedir esta sección especial dos grelazos. Cambio de corto. Pues así es, como siempre, mola nos tirar do... Eh, sí, sí, devolvemos conexión ahí. <laughs> Eh, pois eso, como sempre aquí mola nos despedir a, a sección dos grelazos tirando do rap máis preto de nós e falar de hip hop en galego nestes últimos meses e falar dun novo traballo dun dos irmáns da congregación religiosa que máis nos gusta nos. nós. O irmán Socran, dende as terras de Ordes fixenos sacar o paraurgas para unha chuvia ácida che de grelazos a mansalva. Se logo dun adianto en forma de tres cancións, por fin, a finais do ano pasado vía luz o LP Chuvia Ácida, 15 cortes tocados pola man de Deus e por Mou, que corra a cargo das instrumentais. Socran nunca valga só neste álbum, pois músicos de alto nivel, nas súas diferentes facetas, acompañan ao artista para facer aínda máis completo o seu vinilo. Sí, e se dicimos alto nivel é alto nivel, que non en todos os sitios se pode facer música cun hormigonero. <laughs> o mesmo en sí tamén foi o encargado de facer o seu diseño gráfico do seu plástico e a verdade é que tampouco ten desperdicio. Ningún. Eh, Eh, bueno, pois o tema que no tema que escollimos para que sone hoxe nos estudios da Radio Calimera tamén participan uns coñecidos daqui do Hasta Cinta. Esa peña de Altos Alto que estivo con nós no Jan na Horta e que colaboran con Socran para facerse este señor Pepino. Así, ah, así que andade con cuidado que hoxe hai lúa chea e poden sair á rúa os lobisomes. Si arros labregos mailos os silos Se me chaman esta tarde te dilles que tou reunido Deses tipos teñen moi con polos juegos saben demasiado E ameazan de contalo todo Se non colaboro acaban ca miña carreira Tempo das patentes, a semente xa non é da xente Eu sou conto máis de 20 pobres de anos condenados O bufeto seus lacallos ten o asunto controlado Pra semana xa toca embargar a outro Como un chopo de anís, isto de revés Mandan, dirigen, gobernan los países de la sombra provocándose su declive. Detonan guerras, aprunas, miserias, a su estrategia expanden a pandemias. Siguen a presas escuras, atacan en manada visionando a desde alturas. Sueltan entre por comer en primeiro Macho dominante, caña leva, sorprendes Fogo que médicos falen mal dos xenéricos Non me importa que se perdan vidas Eu non teño culpa de que teñan sida Ni que sexan probes estes tratamentos teñen prezo Se non teñen pasta que se foda Algo de culpa si que gastas Logo poño a cara que vale a casta política Os teus dictados afastan da ética Elevan o foco da crítica Negocia, non nacionalice la patente Recorda que xa do veneno a miña xente tarde o cedo pagarás esta frente Falaremos máis adiante, me de verte Dende que morreu mamá, en campañarme só Para vestir alimentares desdos O virus levou un pouco tempo, demasiado cedo Tiña 12 anos daquela, eles eran pequenos Eu estou sano, pero eles naceron o VIH Por iso veño a preguntarche Que vale o tratamento novo pra pequena Se traballo 15 horas o día, igual me chega Non teñen rostro ni nome, son fillos do home Pero basta gosto de bobiso Depredadores voraces, non teñen aranceis teñen eles Mafias, homes Non hai rivais para eles Os reis son peleles Os presidentes son polisomes Compran, venden, especulan Conspiran, extorsionan somos que se chaman lobisomes Non abren a bocaza Saben que será peor Venderemos que cuestión De raza e religión Amordaza e pensar que por mercar es mellor Farán o que lles dicta o seu televisor Que cada vez ten menos duración Pero seguen funcionando ben os meus caras Nikov Todo se rise por acción, se bolsa Que consultan no seu iPad Gracias ao meu colta lo ben Provocamos a liota Pero coltan ten a importancia que ten Tanto como para non querer evitará matanza 80% de reserva tan esa frase muertos intereses provocarían un y Colocarían a otro con ptc Sería fin para mí y no serviría de nada No 95 decisión estaba tomada Con 14 años un reclutado como soldado pueden deixar esa mina, deixar de ser un esclavo Poder luchar contra rebeldes que mataron los meus pais no hay derechos humanos ni leyes no sé de qué falas A nosa sangue está no móviles y muriendo brancos Morrendo todos lo mineral, o natural Corro pero no puedo escapar quiero ar por el do mandan, dirixen, gobernan países e tenda sombra provocándose de libre Detonan guerras, hambrunas, miserias que a súa estrategia expande con pandemia Seguen a presas escuras, atacan en manada visionando a desde as alturas Loitan entre eles por comer el primeiro, macho dominante gaña leva os premios precipitaciones que en cotas altas y a últimas horas podrían ser incluso... Ese sería su nombre. José María Canela hombre sintero y valiente, qué gran presidente tiene el Compostela. A mi opre... Si todavía la herida sangra, puede morir todo menos mi esperanza. Esa es la última que da la espalda. Esperanza Aguirre, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Creo, creo que íbamos a tomar un buen pastillazo contra el pesimismo. Así es, así es, así es, así es. Pastillazo. Dije, Dios, yo quiero ser rico. Y escúchenme ahora. Dios, yo quiero ser rico. Y Por cierto, quedé con mis compañeros en Caría algo así, que quiere decir el edificio número 4, que es en el que yo he estado recluido durante todo este tiempo. Mira un enfermo mental megacrónico, piensa que tiene en la cabeza un peinado sótico. Ainda vemos de esta. No puedo crees que se llama el coche. Tranquilo, no empecemos a chuparnos las pirolas ainda. Bueno, eh, vale, vais de provocadores, pero en pura droga sin cortar, decís. Igual solo te mete la puntita y tú quieres borbotones de leche calentita. Y hay una que aplaude. a morir, el camino solo es uno, Jesucristo Nazareno. Camino solo es uno, Jesucristo Nazareno. Él por murió, resucitó, quitó el veneno. El camino solo es uno, Jesucristo Nazareno. El camino. de moros y cristianos, de moros y cristianos, donde se celebra la fiesta de moros y cristianos. La alucinante fiesta de moros y cristianos, muy seguro estoy, que se celebra en alcohol, que se, celebra en alcohol, que se celebra en alcohol. Así que vai foder a otro guatua, cara de cona antes de que xa revente. Eh, bueno, dice, los niños pueden elegir en qué idioma hacer el examen, ¿no? En español o en gallego. pero no pueden elegir cómo estudiar esa asignatura. Hay asignaturas muy importantes que las están dando en gallego, lo cual resulta un gran problema. Que queren? Queremos impreso A38. Matricular unha galera. Non, aquí non é. Teñen que ir a Loa, a comandancia do Porto. Eh, escoite, nos non queremos matricular unha galera. Queremos impreso A38. O Porto está na beira do mar. Sempre estivo ali. E vou vingar o que lle fixeche a que e a miña nube máxica. E ti me dar a bola. usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí e de... Esta vez a cousa non che vai ser tan doada. Lárguese. O se larga usted ahora mismo... Este mosquito ten moi vocerro te vai cho demostrar. Tóqueme usted las narices. Vou vingar a Krilin. no va a hacer nada ya. Había un problema los moinantes ou xitanos. ¡Fa, ah, Pablo! perdón medio. A algún no se le da entendido o ah, tome, es la caravana. No fala como a fala... ¿Cómo estás? Pois pues septiembre nos trata más para los caballos en fin. Y me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español. Pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada, mucho menos de galleguismo. ¿Qué rayos es esto? No lo sé, pero ya empezó a faltar. Creo que no fui a Andorra, no lo sé, creo que no, porque hablé con las personas que conocían en aquella época y me dijeron que no. Yo recuerdo que había nieve. ¿Quieren jugar conmigo? ¡Díganme ahora, hijos de la gran puta! ¿Esto qué? ¡Vaya! Marcha un cabrón y ven otro. Ten cuidado, respeto os sinais Camiña con sentido, non empurres os demais Iso está mal, iso está mal Iso está mal, está moi mal Cando chegues a parada non has de correr Pois a ver a rúa, a rúa podes caer Seguriño, seguriño E ante do bus non has de cruzar Pois un automóvil pode te atropelar Iso está mal, iso está mal Iso está mal, está moi mal Acolle estes consellos, ten sentidiños E ata aquí foi a nosa programación correspondente ao día doxe, confiando en que fose do seu agrado. Maruxa, encendei a radio, ou non te acordas que o xa gastos ti? É verdade, carallo, na 107.9, non? Si, sí, oh, nunca te acordas do bo, sempre do mal. Bueno, ti te calado que ainda fai nada non sabías que era na Radio Calimán. Bueno... But it's still Guru Permit and there's always a message involved. Estás norte non ves as berzas. Xa estamos de volta a ca sección que menos lonxe nos leva parte do programa onde escoitamos a música que está máis preta de nós. O underground galego sigue medrando e aquí estamos nós para demostralo. Como no primeiro programa, e bueno, como en moitos outros, sempre nos gustou tirar para casa <laughs> e nesta edición non ia ser diferente. Hoxe traio un par de boas berzas, recén saídas do forno, de dous MCs composteláns. Ningún dos dous será a primeira vez que soa nesta Radio Calimera, pero ambos son merecedores de volver a repetir eh, por que o digo eu. Ben, <laughs> o primeiro tema corre a mans de El Soez, recibe o nome de What Up, e falamos da primeira referencia musical do MC do Milladoiro tras a separación do grupo CKF e que foi presentado en forma de videoclip. O tema extraído do novo disco no que está traballando e que aínda segue sin título, pero dende aquí esperamos a súa saída pronto, ao igual que o novo videoclip que está preparando. Como di, soez no tema, la eh, esencia siempre queda, esta gente sigue trabajando duro para sacar estos pepinos con que nos gusta disfrutar. El Soez, what up? Y yo pensaba que nos habíamos largado sin más. La esencia siempre queda, amor eterno hace 995, cabrones. Yo, tú te fiabas y el mundo preparó la trampa. Los años suelen como golpes en cabezas blandas. Estamos hartos, erguidos, vigilando en chándal. Dame un motivo para matarlos y apago la alarma. Que vengan polis, la secreta, incluso el presidente. Por mí se mueran todos juntos mientras pelan gambas. Lo que nos queda es lo que hay que tener más presente. Porque la magia se evapora cuando caen las ratas. El día a día nos traiciona, las personas mienten. Un shooter primera persona, el resto que se aparte. La Coca-Cola aquí se bebe con algo más fuerte. Fumando paz termino aterrizando Marte. Ni el parque te hace ciego, ni la poli más coherente. Estamos hartos ya. La vida sigue y va de frente. Bebiendo visualizo como soltar el collar, pero termino maltratando lo que antes llamé mi gente. Odio en las paredes, las farolas nos tantean. Entre lunas de hormigón, bajarlas cambiará marea. Niña ronda, los años te señalan con más canas. Ahogándonos en barras, nunca aprenderé a nadar. Pero me da igual. Tu chica está de oferta por el WhatsApp, descargando una pp, mamadas wifi desde casas. La venganza del barrio contra pijos en potencia. Gobernamos con un chandal no con un traje de lefa Así que pírate, viste ese bulto como una puta Donativos, niños pobres, tú eso no lo necesitas Mejor vete a hacer manitas, disimula Si te cabe un tanque oruga por la uretra Y metralletas pa' cien filas de soldados Vuelvo con los puños colorados La ciudad se está pudiendo. estamos todos caducados ya Pura migraña, mi rap como vendetta Y desde Cali, puta España El resto no me representa, así que no le den coba Respiren si bajan del Kelly Fumando porros con la cara del Resident Evil Por la ciudad todos son ruidos, navajas y bullas Haciendo pellas Llamo zorras con solo un silbido. Perdí el camino hace ya tiempo, no lo necesito. Tan solo pido paz, un porro, parque y un banquito. Entrar en los garitos, que no me echen más tarde. Que los villanos nunca mueren porque son de Marvel. Ahora que todos arden, donde se encuentra Buda. Tu dios de mierda ni perdona ni te ofrece ayuda. Por la ciudad desnuda y con un cerebro en obras. Los nacionales te educaron agitando porras. Del puto Milla Killer, por la ciudad sin ley. Te caben cuna dos y tres, te cabo en Timberlake. Ya sabes cómo va, tu fondo con replay. Que lo que vale de verdad se quedará por siempre. micro volve a estar activo para continuar no Estás Norte non ves as berzas O que soaba era El Suez, What Up E o segundo tema que imos a poder escoitar nesta parte do programa titúlase Entre molinos e campos de olvido e o en sí protagonista neste caso faise chamar moi sexy. O tema extraémolo da súa, su, da súa segunda maqueta publicada xusto fai dous días Este chaval que se está abrindo paso pola escena compostelana preséntanos un traballo de longa duración e cuns contidos moi interesantes. Aleteia é o nome do traballo que podedes descargar pola rede Esa empieza a soar entre molinos y campos de olvido. Muy sexy. yo ya estaba en la cama y la penumbra me convenció. Los folios vienen a mí en un vuelo lento. Igual que vienen se van, pero sin decir adiós. Tú lo llamas insomnio, yo lo llamo hora del bolino. Soy Don Quijote hipnotizado por el molino. Y la vida va rápida montada en ese bolido. Y me hizo recordar aquello que se me olvidó. Hoy pido perdón a todos a los que hice daño. Pero no espero vuestro perdón a cambio. Porque hace mucho tiempo que no creo en los humanos. Solo creo en el folio con la tinta y con mis manos. Ellos no me fallan, bueno, el boli lo hace a veces. El folio siempre falta y es cuando escucho, te lo mereces. Y en el fondo soy tan débil que me duele mi autocrítica. Me escondo mi mundo febril de lágrima y dialéctica Mi canto es el de un pájaro sordo, un mareo bordo. Un paseo oscuras entre nubes como un Mordor. No esperes ir al cine ni juntos buscar estrellas. Espera versos en botellas y esto te define. La poesía puede reflejar la máxima belleza, hasta la sutileza y el sabor de esa ambrosía. La noche da lugar al día y el día al derroche. Escribo versos sin crochet, tú deja que me ría. Guardo gramos de felicidad en el estuche. Hablo de la tinta, tonto, no de la María. Del sabio sabio por saber salir de dudas. Quiero besar tus labios, no sé cuáles, porque estás desnuda, sentado como Buda. Pero la aguja del secundero va sacándome las piedras del sendero. Que el tiempo y las situaciones hacen a los buenos, que los malos no lo son en parte al menos. Cocino lento el ritmo para conservar la esencia. Cuida de tus palabras como cuidas tu apariencia y verás que todo lo malo con el tiempo se evapora Notas que se irá dolor con el paso de las horas Que soy de marca blanca pero de alma negra Creo que todo irá mejor con más lectura y menos guerra La locura es pasajera y yo soy el vagón de lujo Me dicen háblame de ti, hazlo sin tapujos No hace falta que conteste la verdad Porque dejo un trozo de mí en cada verso que dejo detrás Las palabras son la punta de la flecha aquí Vivo todo dentro de recuerdo, un déjà vi Vine, en vive ti construí mi palacio lo llené de poemas y así ya no siento el vacío Y hace tiempo que no estaba en paz con nadie pero me me cambió la cara cuando vi mi vida, bueno, solo el trailer. Con todo esto solo quiero decir una cosa, que el instrumento es el boli y que mi mano es virtuosa, que mi mano es virtuosa, que mi mano es virtuosa. Estamos de vuelta no Hashtag cinta, no dial 107.9 para darlle conexión ao noso convidado xa de xa, pero para continuar aínda nesta sección, Ayman ou Roy para os amigos quere compartir música con nós nesta parte da misión, e nós pois encantadísimos. De novo benvido Roy, contanos que tes aí na recámara. Bueno, pois traio aquí un tema dun colega de, do Milladoiro eh, Un rapaz de 17 anos que está petando forte aquí en Compostela eh, chamado Sei de onde veño eh, en galego que é un adeanto da súa nova maqueta con DJ M e aquí vos deixo co tema o MC3, non? si, sí, o MC3 <laughs> aí está pois aquí vamos a soltar este pepino de 3 e, eh, e aquí vai Que pasa xente? Pereira está ao ritmo, controlando as teclas Tres diante do micro Tenta aterrado milladoiro Como soa Así vai, así vai, así vai, así vai Falo en galego porque sei de onde veño Din que sempre teimo, que se mello un bello Mas non envexo ninguna outra cultura Camiña teño de sobra para coller farturas As facturas fora, eu non teño carto Real como un labrego levando as costas un sacho E non marcho porque non teño que marchar E non calo porque teño moito que contar Non canto Enrique Iglesias o máis da Rianxeira O farto de viño traio unha borracheira Paxaros mesturados con verbas na miña testa Todos de festa, eu escribindo a noite enteira Chuchando no licorca como Pereira Bande finas e fermosas en terra de meigas Políticos roubando dentro do parlamento As cortes son cortellos dende que les están dentro Vendo panorama, mellor marcho para casa Escoitando churrasco ou mama mandanga Numerosos cambios é o que fai falla Non a volta de Franco non sabes do que falas A dereita de hoxe é máis fachaca de fraga Política do medo busca ter a xente aterrada Moreas queren a verdade Canis queren rapear Mas non saben, todos son modernos Eu desfasado, teño máis nivel que algúns con 17 anos Para facer o que faz, mellor cala Como di miña boa, pareces un rapaz A moda pasa, ti solo nunha sala Daste conta de que ti non es capaz Ti non es capaz, ti non es capaz Daste conta de que ti non es capaz Xa estamos outra vez no aire Eso que senaba era 3 Sei de onde veño eh, seguimos aquí con Roy para Ao menos soltar outro Que nos tes preparado Si, sí, pois traio aquí un tema dun chaval de de Pontareas que coñecín varios concertos que di por aquí por Santiago eh, que me sorprendeu bastante eh, chamase Chico López eh, ten boas letras e eh, a verdade que a min gustoume bastante o directo é eh, interesante tamén Pois vamos lle dar aquí o aprobado no Jastas Cinta non é a primeira vez que só alguén de Pontareas ali fan bo rap ou por menos bo hip hop aí dende, das terras do sur Así que, pois pues vamos a comprobar este Como era o nome? Chico López Chico López, aí vai Cando queiras, Roy es muy difícil darse cuenta de que el mundo sigue en venta, de que la rutina también me atraganta y que los cimientos ya no asientan en un país donde la libertad conlleva impuestos en la renta. esta es difícil ya salir cuando no puedes decidir y el ciudadano se convierte en mártir. Corregir errores es difícil difícil es llegar a casa y ver a la Guardia Civil en tu puerta, quitándote vivienda y la poca dignidad que se conserva aquí los cuerpos merman, dominan, escogen lo que nos conviene, fingen para entretenerte y nada que nos frene, saciando el hambre del banquero la codicia del dinero. Hay quien calienta comida con un mechero, le cuenta las penas al cenicero. Se valora más al mentiroso que a un tipo sincero. Sobrevive en una larga noche fría. Sobrevive no vemos luces todavía, sobrevive, paga los platos rotos de ese que decide Quienes mueren, quienes viven. Sobrevive en una larga noche fría, sobrevive. No vemos luces todavía, sobrevive, paga los platos rotos de ese que decide quienes mueren, quienes viven. Yo sigo dormido y es que ya no quiero despertarme. Nos inunda algo raro y se extiende como un cáncer, pero hacen parecer que el trabajo no perece y aquel que duerme en un banco tiene lo que se merece. Así la bola crece, yo ya no tengo crece Ojo el micro y por dolor, eso parece. Relato fotos en color de su plan ridículo. Discípulos del timador ya tienen su título. Gritando, otro día más despierto delirando. Donde irás pisando las huellas que están marcando. Sigue tu camino bajo focos, mucho frío y poca ropa. Yo no voto al poder porque me toca. Se trata de ver y solo veo un cadáver. Cada vez, cada vez más grande, joder. No sé si puedo más. Alma, dime dónde estás. La vida y sus sátiras. El poder y sus mentiras. Sobrevive en una larga noche fría. Sobrevive, no vemos luces todavía. Sobrevive, paga los platos rotos de ese que decide quiénes mueren, quiénes viven. Sobrevive en una larga noche fría. Sobrevive. No vemos luces todavía. Sobrevive. Paga los platos rotos de ese que decide quiénes mueren, quiénes viven. se tiramos de míticas, eh. Sí, ah, señor, como nos eh. gustamos, como nos <laughs> gustamos. Ya que estamos aquí de un programa claro. especial, tío, hay que tirar do, do que máis nos mola, sí, señor. Gustou má selección, pero <laughs> Pereira, moi boa. Bueno, pois, uh, como sempre decimos, contra o final do programa, pois isto é contra o final do programa. Aí estamos. E, eh, e como non temos aquí o noso convidado de hoxe, Aiman Selecta, Roy, desde ah, aquí estamos de nuevo. <laughs> lado de Compostela y ese barrio las Fontiñas. <laughs> Eh, Representando. claro que sí, <laughs> claro que sí. Nos voy orgullosos de que sigan saliendo ahí artistazos de hip hop eh, DJs, sobre eh. todo, que parece que no que queda ningún. Eh, nada, pois pois eso, aquí estamos, despois vai nos, vas nos desmostrar aí eh, como lle levas dando eh, eh, que xa sabemos que, que, que levas un tempiño por aí na, na escena, pois abríndote camiño e eh, mostrando a túa melloría día tras día, pois en primeiro lugar non saber por que elixiches esta parte do hip hop, a do DJ e, eh, e eh, canto tempo fai que empezaches? Pois a ver, a verdade, empezar a empezar fai un ano e pouco uh -huh. eh, antes con 16 ou así as con, míticas controladoras que empezas e pouco mm. a hmm. pouco empezas a ver a xente como eu, por exemplo, me fixei moito en mil desde un principio mm. el vendo cada día como facía sempre me chamou a atención e siguen os seus pasos e intento <laughs> Ben feito, ben Aprender feito. Del, no, sí, Tivémoslo sí. por aquí e deixou nos boa prova de que de, de que aí está Podes aprender ben sí, del. Sí. sí, sí. Moi bo profesor, a verdade. <laughs> Bueno, eh, xa levas uns cantos concertos, unhas cantas pinchadas en diferentes garitos e festas. Eh, cales están sendo as sensacións e eh, como ves que responde a xente? Bo, a verdade é que para o pouco tempo que levo séntome ben, arriba, sabes, cada día co collo máis confianza, eh, ao principio bastante nervioso, mítico, uh -huh. é o normal pero a verdade que ven eh, Os poucos que ven, xa que, non sei, a crisis ou non sei o que será <laughs> Que ven pouca xente, verdade, pero tampouco hai locais e movidas, entonces é, é máis difícil facer movidas destes. Si, sí, estamos nun momento que en, en Santiago sí. se queres facer algo de música, pois nos comparecemos a todos esos a esos ti, vecinos aí que están tocando un pouco. Si, si, si, si, en fin. Xa dixemos que eran un cortello e parece que siguen sendo, a verdad. Siguen sendo, siguen sendo e despois aínda <laughs> aínda hai xente fora dos cortellos que aínda é máis porca. Aínda. Entón ainda. Eh, fais aquí unha cochiqueira en todo Santiago que que <laughs> que ambiente irrespirable. Bueno, en fin. A verdad que sí pois eh, un deses eh, proxectos que te están levando a, a patear as calles e os garitos nos que se deixa de momento facer aquí eh, chamase Zombie Records eh, e algún, Zombie entre, Rockers Zombie per, Rockers, perdona, zombie que, rockers que, ahí, que, que te corrixas, señor Raúl Trabucáronseme aquí as, as vocais pero, <laughs> Eh, bueno, con, contame en que consiste este Zombie Rockers, non? Eh, eh, quen, como surdiu, quenes andades aí metidos, tal... A ver, a verdade, eso empezou así por maio do ano pasado Unha idea aí duns colegas entre tres, o Milado, de O Milladoiro, Vic de Conxo, Marcos que sempre nos leva por aí por intenta conseguir salas e tal uh eh, -huh. como un colectivo que formamos, queríamos facer así como un grupo, pero estamos vendo que é moi difícil compaxinar as horas, uns estudian, non sei que, é moi difícil. Entonces, máis ben cada un estamos nun colectivo, cada un fai aporta a súa cousa. Claro. Eh, sabes, como se fóramos un grupo, pero que cada un vai por Bueno. Só, en plan, vai só, pero temos pensado sacar algo. Por algo, algo se empeza. Hai unha maqueta ou, sabes, algo entre todos xuntos, estamos aí probando, eh, esperemos sacar pronto claro, algo. Claro, sí, se unión, man fin ao cabo, pero deixarse o seu camiño cada un é, é a mellor forma de, claro. de evolucionar no hip hop, eh, na vida, falo cheo que non teño nin puta idea, <laughs> ni no hip hop, nin na vida. <laughs> Andas metido en outros proxectos ou tes algúns objetivos a longo prazo? A longo, bueno, non teño moito pensado, pero a corto prazo teño pensado empezar a sacar vídeos a menudo, teño mm. varias ideas xa e tamén... Xa vimos algunhas mostras por aí. Eh. Ah, <laughs> algo xa. Un pequeno ensayo. <laughs> Eh. bueno, por algo se empeza. Bueno, ¿no? Exacto. Eh, vídeos e eh, un par de sesións que teño tamén preparadas que só é gravar e eh, hasta que quede ben. E logo con Pereira tamén algo tramamos. Quen é ese? Quen, <laughs> quen é? pouco pois non, non será tal hidrofónico, non? Que, que, se, que se agocha tras ese nome. Pues, con ese non te xuntes, con ese non te xuntes. É boa Ben, non te xuntes, <laughs> non te xuntes. E eh, tamén, bueno, eh, con Moisés e vou con el sempre de, a pincharlle nos directos. E así de pronto que teña pensado pouco máis. Que, que ben preparado tiñamos hoxe o programa, eh? eh verdad, Sona moi sexy, claro, tres... todo, todo, todo ligado, bueno. <laughs> en Santiago hai, hai calidade. Aí está, está se movendo. Exacto. E nos ben orgullosos. Bueno, pois pues, por nós, se nos contas que nos vas a pinchar esta noite... Sí, a ver, que vai sonar hoxe? A ver, eh, a verdade é eh. que iba a facer unha sesión así máis old school, rap americano e tal, pero ao final fixen aí unha mezcla, a ver que sabes. Bueno, pois... Pues pois adiante. siempre nós de, sempre lle aquí A nuestros convidados para que nos demostren o que saben hacer <laughs> e, Seguro que eso eh, hay pepino tras pepino e vámonos a disfrutar aquí na Radio Calimera. Aquí tes, os próximos minutos son teos Dale, Exacto. cuando queiras, xa está preparando aí o sistema. No Selecta. Non se eso, como, repite aí. Ayman Selecta. está. <laughs> Rap solo, W, 2001, W 2001, Rap solo, W, W, Rap solo, W, Rap solo, W, Rap solo, W, Rap solo, W, Rap solo, W, Rap solo, W, Rap solo, W, 2001, vicios y virtudes, yeah cuando empiezo a calentarlo y tenéis un litro levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estarlo con levantarlo, si empiezo a calentarlo y tenéis un litro levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estarlo con levantarlo. Bien. Mi canción es triste y me falta la ambición. El mejor que yo no existe y nada llama mi atención. Tengo el glamour de un japo, pero al menos lo hago guapo y con mi puto grupo destapo otra botella de ron. Ven con los colegas, quiero ver lo que decís cuando cruja tu canción, tu acapela y tu remix. mi rap va más allá de lo físico, de lo estético. He aquí mi disco con un muñeco de mierda querían hacerme vudú. Mis raps salieron de un garaje, pero mis huevos huelen a champú. Borracho en público, hombre en privado, el placer no es pecado explicado. Mi rap se dirige de los oídos a donde te dije. Para no hay amor si el avión no lo exige. Mi nombre es Javier, soy un mito inimitable. Mi superioridad en un mito es cuestionable. Algunas veces el destino es tan cruel. Mi antigua novia bebe más que Maciel y está desmejorada. Down in a motherfucking creek, didn't it? Mr. Robert found his ass out fishing Sunday evening, didn't it? Gift wrapped in a sheet, didn't it? Robert got out in there so fast, they ain't never find it boat, did it? I like to flip the hood night dinner. Disrespectful ass nigga, like to ran up on the snag in it. Y'all ain't even know I had that thing, did you? Mm-hmm. Y'all just seen mad niggas hauling ass across the field, didn't you? That shit pulled a lot of cards didn't it? Especially that bald head tight piece of wearing ass sending it. That nigga ran and left his girl, didn't it? Yo, what happened? Took her home, ran a train on the trick, didn't it? Yeah now now am one of the realest motherfuckers in the rap game. 97, Petey Pablo, uh-huh. Petey Too Small, we call him. <laughs> Down down in Greenville. Yeah. With this new shit, but it not. Yeah. Boy, that boy done done a lot of things. PD, <laughs> tell him something else you did. Thought I was playing then. I did everything I said, didn't I? Got out of prison and got a major record deal, didn't I? You ain't believe me, did you? No, I know you didn't. You prophesied that I'd be right back on the street, didn't you? I guess I showed you, didn't I? Got in the race and I won it, didn't I? I ain't even rub it in your face, did I? I could've got real shit, but I didn't, did I? Got all fly, but I didn't, did I? What would I be without my man? for pleasure. For that, you forever be part of me. Mind, body, and soul. Ain't no I in we, baby. When you cry, who wipes your tears? When you scared, who's telling you there's nothing to fear? Girl, I'll always be there when you need a shoulder to lean on. Never hesitate, knowing you can call on your soulmate and vice versa. That's why I be the first. See Jacob and frost your wrist up. Now you're old man.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 Put them on so with it. Talk the rich with it. Bluebeam knitted, freshly acquitted. Grind, grind me, the big body. The big body with lyrics and hydraulics hotter than a Mojave. Selling, global belling, career belling, escalate since I was a little one. Moms had to put me on the Ritalin. Made a swish and run, cracked the 40, then I lit a blunt. Told Chuck I had a couple raps, so we kicked the drums. All the best rappers are usually dead, but I'm the poison that left a widow Juliet. In the studio with candles lit and Buddha heads, coming up with all the coldest shit, taking Sudafed contagious. Speaking while sedated, God shit. Make them wanna add a couple pages to the Bible. I ain't got nothing left in my well, except throw it all in the casket. It's mine still. Uh, I need some backpack cash raps. Took a break just to kill the game half ass Set some rat traps, went and took a cat nap. Woke up, threw the dead bodies in the trash bags. Act polite, but I'm nasty on the mic. Your bitch to want my dick, then she has to be a dyke. Slap her, but she like it. Tell me master, feed me pipe. I'm the scotch on the rocks, you the apple teeny type. Bitch, suck my dick before I slap you with it. Jeez. Bitch, suck my dick before I slap you with it. Jeez. Uh, still fucking with these hoes though. Bozo when he's down, nigga, go, Take a bitch to Soho for some froyo. Tell her she gon' blow. estoy yo estoy mi partido, trucos varios. Perderse es opcional, pegadores de serie. No sales en la foto, pero sonríe. Mi estilo es muy eh. Estoy limpiándome el semen con lo primero que brillo, escondido en tu armario. En este capítulo este es el ase solitario. En este negocio hay mucho más de un mercenario. Como esos mamones que nunca me ponen en la radio, pero hay un b-boy en el escenario. Si tu dolor es el peor. Sabes muy bien quién es el mejor. Es mucho, mucho. Si fumas esa mierda porque no hay color. Si se está yendo el marcador. Es mucho, mucho. Busca mi rima, Ley de parque. Hay una fiesta en mi casa. Cocina tu prima. De aquí a Lima. Soy un caso aparte. Esos mamones solo tratan de imitarte. Escucha mis líneas de retratarte No es por la pasta de solo por demostrarte Que no lo hay más fresco, lo trates como lo trates No hay ningún cabrón escupiéndolo como yo en ninguna parte Es muy pesado, si entiendo que no lo soportes Pero qué culpa tengo yo de que seáis tan torpes Si la realidad de la calle se apremia a golpes Y vais del palo, vamos chico, no te cortes Hago un miércoles cualquiera lo que tú un sábado noche ¿Crees que esto es pose? ¿Vas a enseñarme cómo se hace? Dios mío, que de Jorge es impresionante ¿Viven todos en tu bloque? ¿Cuántas veces voy a tener que repetírtelo? Me lo tatúo en la frente, chico, no te equivoques. Se recogerán en fragmentos después del choque. Y no olvides mi choque, está feo por aquí, ¿ok? He estado herido de gravedad y conozco la ley. ¿Ves welcome to I'm your host, the friendly neighborhood baritone. Vocals channel the spirits of old poets. I don't drink, a glass never will hold a wet. Similar to Paul Lawrence Dunbar from the crew you thought was just all chorus in one star. Now, I'm one sixth of a click that brunch while commercial counterparts are in constant conflict, I'm a lot of details on my body scale. Yeah, I'm from Honda P. Wells, middle C, feeling good times since like 11 with the window P, my mind like Michael Levin. Take it back to the afros and the naturals. Cake cutter picks, we slips into the back rooms. OG, my nigga. For real though, straight up off the east side, top of the hill, y'all. I'm looking at the overview, thinking about 86. Damn, I was overdue. Walking in the hood, making mixtapes, trying to walk about the hood while I'm chucking up the hood. Nigga, talk about the hood that I came from. It raised me. That's real crip crazy. Why the whoops is daisy? demon or a heathen. Scheming while I'm dreaming, screaming to get even. Seeing is believing. And don't you forget that. Get it till you get back. Hit that kick back. Three flies, one away. Reminisce about the things that my grandmama used to say. Stay in your own lane stay on your own and quit trying to be grown. Day turn to night and play turn to fight. Yeah, I guess my granny was right. I like them girls from the Dara Heights or oh, them girls on heels. I take a trip up the world on wheels and get in a fight, make it back to my ride. Pop shots at some suckers disrespecting the side. My big homie, my cousin, though, schoolyard loco, sweet swing. Bass drop, bass drop, out, out, out, out, out, You got a hundred dollar bill, get your hands up. You got a fifty dollar bill, get your hands up. You got a twenty dollar up. They got a ten dollar bill. Put your hands up. Single ladies, I can't hear y'all. Single ladies, fake noise. Single ladies, I can't hear y'all. Single ladies, fake noise. All the chicken heads, be quiet. All the chicken heads, be quiet. All the chicken heads, be quiet. Yeah, baby, something is food, sing along, come on. with the gold bar, no plates off the lot. It costs a lot, you forced to watch. Can't take the hand off the clock. Money don't stop, long as I stay hot. Cook it up, chop it up, put it on the block. Bust a bullet on the chalk, till it hit the top. Nigga, not too thick to fold, I'm dipping. understand I'm the man, nigga. Why not? Making moves and getting money with my team. We them ghetto stars. This here is far from a dream. Official Nas, here to get up in that ass. Word up. Pour some liquor in my cup and fast. Why not? Making moves and getting money with my team. We them ghetto stars. This here is far from a dream. Official Nas, here to get up in that ass. Word up. Pour some liquor in my cup and fast. It's mad money in this. Grab a mic and your business. This here is for official niggas, only no beginners. I pat my heavy metal, run the together, win my sinners. You feel me? And my crazy world, I only deal with sinners. Here in vocal course, i of the vocal lords up in the game. You violate, nigga, I swear I tell you I be framed. Your niggas know the name, we represent the barrel Queens, The same same, but we got cats to sniff the veins. Fish you next, and LB Fan bringing you the jam from the queen shot. no, no, no, no, no. future Jahre aí estaba a Imán Selecta representando aí sí, que se siguen facendo, siguen saindo DJs aquí de, de Compostela eh, Exactamente. eh, eh, aí a seguir queimando as rodas de aceiro. Un placer escoitar esos pepinos que ao final foron pepinos, eh. Sí, sí, sí, estivo moi guai, intensiño, como sí, nos gusta a nós, claro sí, que si. sí. Moitas gracias, para mí un placer estar aquí, paseando moi ben e cando que irade se volve. <laughs> pois cando volvamos nós, que non se sabe sí. cando vai ser. Eso no, esta vez non vamos a dicir hasta a semana que ven. No, no, non hai deso, de non hai desa. Ata próxima, vamos a decir. Sí, hasta próxima. Que haberá seguramente. Sí, eh, pero bueno. Alguna ya una horta de <laughs> eso. Estaría, interesante. a ver, a ver, a, a ver. ver. A ver, a ver, ver. Pódese mirar, pódese mirar. A ver, xa veremos, seguiremos aí, non, no vos preocupéis. todo de poñerse, pero bueno. Bueno, eh, eu imagino que os ouvintes xa, xa se mesinarán o que ven ahora para rematar este programa. Sí, o que nos, os que nos seguiran nos, nos anteriores na primeira tempada, pois pues xa saben que nos terminamos aquí sempre sí. cun tema que non é rap, que é o que normalmente son aquí. Sí. E, entón, bueno, vamos de poñer unha persona que de feito deixounos no tempo entre que entre que gravamos o último programa, que é Pereto fixo unha canción que é un muerto, el muerto vivo, que é un himno, por decir algo, e, como que ten algo que é unha metáfora bastante directa do que somos nós, que somos un muerto <laughs> vivo tamén, que estamos aí que non estamos. <laughs> Así que aí vai, Peret, para cerrar este especial Hasta Cinta, E de novo, como xa che dixemos antes, e me enrollo. <laughs> eh, moitas gracias por estar moitas aquí. Moitas grazas, Roy. Eh, Nada, un placer. E ata aquí chegou, hasta a próxima xente. Ata logo, Chau. thank you veces, salió para malgastarlo una semana de juega y perdió el conocimiento. Como lo volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, un y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Chévere, al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, muerto muy parecido, le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda, y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, Estaba tomando caña, un y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, que Se equivocaron de muerto, el líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer no lo quiere, no, no quiere vivir como esto. No estaba muerto, estaba de Negativity